nuwun sewu nggir sampun lajeng pupus sing pengajeng-ajeng nadyan ingkang rama ing mandaraka sampun kapuping rono madyalaga gugur wonten ing Tegal Kurukasetra nanging tumrap kula tasih meger-meger paduka anak Prabu Lenggah wonten ing Pakuwon Bulu Pitu tegesipun negari Ngastila lan Indra Prasna menika dereng wonten pangwaosipun para Pandhawa Mila monggo sak menika tinarbuka paningalipun supados wonten pengajeng-ajeng anggenipun Pandhawa sak mangke pejah belasah wonten ing Tegal Kurukasitra mati belasah karepmu piye mati belasah sing mangkarep kene pripun Pandhawa Sirna ngger Sirna saka tangane sapa Inggih Sirna saking tangane sinten wis entek pangarep-arep kula. Sing biyen kula duwe ngimpen, kula nyawang Pandhawa padha mudhar. Saniki impen niku wis ilang musna. Kula wis kaya wong ora duwe pangarep-arep. Kula kaya wong sing ora duwe pangarep-arep urip ana ing jagat. Mengku mudu kudu kula manjing wonten ing dalaning pati niki kabeh sapa sing gawe? niki kabeh sampeyan sing gawe. Barang saniki kula eling, barang saniki kula wis eling. Nek kula mangjlomprongke enten juranging kasangsaran. Nek kula manglebokke ana ing roko kadurakan. Kabeh mau memesoko lambe sampeyan. Kabeh padha cures, kabeh padha mudar. kabeh padha mati ning tegal kuru kasitra niki wau kabeh saka napa saka sampeyan nek pun kaya ngeten sampeyan ajeng guneman apa ngalor ngidul mengetutke Duryudana cetha sampeyan penggokean cangkem ning ora wani taker marus milang tatu mikun jing langit kelap-kelap katon lirikin sangking risang mawe gandrung sabaran katulu wukir muyak mayik saking dias balewur niwen sewu kula menika menungsa sing seneng ugemi tembung jagung bakarane tanggung perkarane kula iso gawe ning kula ya kudu isa ngrampungi nek panjenengan paring pangandikan niki kabeh dumadi saka patih sengkuni pancen kula dodo pancen kula jarak ning panjenengan kudu emut lho nggir nuwun sewu niki kabeh kula lakoni mergo gawe muktine sampeyan sak kadang-kadean niki kabeh kula lakoni mergo gawe supaya panjenengan menika isa mukti ngawi bawa teng negara Ngastina sak putra-putra panjenengan ning bareng kahanane kaya ngene kok sengkune dicucuh sak penake dhewe nuwun sewu kula wani mangan nangkane nanging ya wani gabul pulute kok nggir mboten kaya sampeyan sampeyan wani nyucuh pate sengkune ning nuwun sewu panjenengan piyambak sajake kok nggih nglokro kaya ora duwe kekuatan nggir ning kula mboten ajeng luputke sampeyan mang lenggah sekeca nek kepengin weruh jogete patih Sengguni apa dikira patih Sengguni jireh getih wedi mati nggih anak prabu kanjing langit kelap-lapaton lerkin canging risang mawe gandrung wonten dawuh Rama paduka miji dhateng kang putra pun sura ih kula pun sura basah cemadong dawuh anti sura sura basah anak patih sengkuni kowe mubra mubru kekemul bondo kekeceh duit Kowe ngerti bondo karo dhuwitmu mau saka ngendi? Ih, mboten mangertos. Kuwi dhuwit Ngestina. Sing tak ilekke ning Plasa Jenar. Ya wis ben, Ngestina kekurangan apa-apa ning nek Plasa Jenar mubra-mubru uripe anakku do seneng. Ora ketang dhuwit kuwi ora dhuwit kalal, nanging tumrapaku iso digunakake ora apa-apa. Sing nanggung dosane bapakmu. Mekaten, Romo. Iya. ning jroning kowe wis nampa dhuwit akeh nampa borono picis sing akeh kowe tak kandhani ya liya jae enak-enak kapi enak ketokno labuhmu marang Ngastina i bapakmu dina samengko dipaido karo anak Prabu Ngastina rumangsa lara atiku dikira aku wong jireh getih wedi mati anakku sakloro nanti sula-sula basa tak dadekke senopati pengapiting patih sengguni ya wong atuamu ngrangsang para Pandhawa yen kowe isa nugel gurune Pandhawa lima cacahe ora kok mung mukti ning persasat tumplak punjen sinundul puyuh kamuktenmu. Semono go aku. Ih, mula jawalang ati ora sah tida-tida rasamu majo ning pabaratan madheka senopati pengapit ngampingi tindake Senopati Agung Patih Haryo Senguni. Adalah. <laughs> Menawi kalian Kanjeng Rama kula tamtu madhep mantep raos sing manah kula. Menawi kalian patuh Kanjeng Rama kula madhep mantep raos sing manah kula. Ora sakokean gunem tanpa gunayo. mangka dina iki dene iki kula nyuwun pamit iki Rama nyuwun pamit medha wonten ing pabaratan sing ati-ati aja kaya bocah cilik anti sura-sura basah. karunaning kaswase dosang kanda wastrat maca lengleng lalu mangulat mangulati surya mangrangsang ing werkudara apa dina iki dina ingkang pungkasan tegese piye ngerliya lamun dedengkote ngestina mung kari loro sak sedaning paman prabu saling mandaraka mungkari patih sengkuni karo Duryudana. Wah. Sohakku merjet otot bebayuku pengen ketemu karo dulurku tuwa Duryudana. Wah, supaya nanggung perkarane. Iya, nanging aja grusah-grusuh. Sing ati-ati. Iya. Mergo ngibarate Pandhawa kuwi wit saya dhuwur. Uwite saya gedhe. angine Ya. mongke sing kudu diprasto ya kuwi watak angkara budi candala angkara murka ning jagat kuwi ora bakal ilang kalamun ora bareng karo kang sinandangan sapa kuwi duryudana mula duryudana kudu mati sengkuni ya kudu mati wah pasrahno aku bojone sing melu-melu kok betetane wong loro den ketiwasan ndara saka ngendi? Saking Tegal Kuru Kasetra. Lah kula ora panjenengan aku ndawuhi ali kula to, Petruk jaganan Tegal Kuru Kasetra. Mengkene ana senopati sing maju ning peperangan, kowe mlayu ning Randu Gombolo, matura karo aku. Ngono Petruk. Kowe nek nirokke pisan kas. Tak tibani Ndoto Cakra gundulmu mencelat. Mbok wis to, Truk. Wis senengane golek masalah e kowe iki. Aku iki meng ngomongke, ngomongke ngomongke sing apik. Eneng apa Tegal Kurase tro rantak rantak kuning para perjurit. Iya. Mawi gendera. Gendera? Nggih. Genderane putih. Ono tulisane lelayu. <laughs> Minggiro kecelake dasing. Sik aja ngono, sabar umpama kawan ki ya butuh hiburan. Wong ya perang terus lak ya ning utek ki lak ya lara ta Petro. Angge kula niku nek werumune ndoro werku doro niku nyandak wong tek ngono. Wah. Crot ngono niku kukune niku temancep ning telak. Cus. Terus getih maksor. Terus wonge gletak ngonten. Terus tok gogoi dompete ya ta. Ora ya. Ora ya. Ah iya kok muni ora. Aku ki weruh kok. Iya ta? Engko nek konangan tak untalke Bagong, ngono ta? Engko rombongan copet ini iki. Petro kaya ngono kuwi ora entuk Petro. Nggih nggih nggih mboten kula baleni wong nika terus kula balekke mung pisan nika kok, Dora. Ora tok baleni mboten. Iki eneng apa? Ngestina ngedoni Senopati. Ngetoni Senopati nggih. Sapa Petro? Mboten pangling. niki sing kula incem-incem niki. Sapa? Patih Haryo Sengkuni, Ndara. Gunjang kanjing langit kelap-lap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing. Apa ora ana senopati pengabit? Onten loro piyai kembar. Kuwi anak Sengkuni. Sinten? Antisura. An Surabaya. anti suro surabaya apa anti suro apa an surabaya sama ini ku nalik dulu nek ngendika ampun ngawur lho wong sing jeneng manusia kedurungan ino lali salah pers lang mati kleru ya kedunungan anti sura suro basa anti sura apa anti nyamuk agung ira gak aku gak aku gelem kuwi anak sengkuni Petro. Wah niku sing bungok-bungok. Amus Rawrata Jawrata ndi? Werkudara ndi? Janaka kok ape gede. Niku anak sengkuni. Si Anti Surasura basah niku. Sumbar ngono kuwi. Nggih. Tara? Nggih. Senopati pengapit dipateni sik. Yo. Ning kae ora iso mati. Raga loro nyawa siji. Ngerti ta kowe? Ngerti. Tok kapake? dundase. Mesti mati bareng. Mangkat to? Ya. Sik sik sik sik sik sik sik. Sik, mangkat yo mangkat sik sik. Do ngerti Narto tak pancal. Wah, minggat dhisik. thank you sing tak goleki sing kondange dadi senopati ning Kurusetra piye piye yo, Andi Anti yo, anak sengkuni pancen kepara nyata wong tuaku madeg suraning driya isin yen to aku ora dadi senopati pengapit kowe opo aku sing tekaning pati wah panjing neraka nyawamu sikile mawuk kena sirah pecah Werkudara, aku tak mlayu. Aku wis tobat. Aku njaluk urip Werkudara, aku njaluk urip. Wah, mutar. Wah! Pecah sirahmu. Dolor-lor gagak batangmu. apa? Tak kira urung rampung kok ya. Arenge wangi. Wah, telek. Lah senengane maido karo aku ya sampean. Ugal aku suwe-suwe. Artake wangi tenan kula kok weruh sampean kerepotan musuh. Ratu Lanus anti Surabaya kok kaya ibut banget tenan lho. Ibut ning aku ra kalah. Lah nggih, wah pangan tenan. Tetep yes. tumpange kene melayu meneh. Ketemu karo sik sapa? Sapa ki? Suro Sapar, Suro Basah. Brus brus sis sis prak. Suarane sik kene kono mak. Pruk. Hmm. Kaya ngono to ya pecah sirahe jan. Dadi ndredek-ndredek kaya ngono. mengerikan nang. Gong, eh. Rene Yolin delok kecelakaan maut lho. Endi eh? Aku. Eh? Wah, eh, dia. Wong sing lara sirah kok sing tok biak nggon kono. Ayo. Eh, oh, wah, remuk redam. Iya. Buat. Nun, buang. Buang batange. Sengit ya karo wis gawe suwe-suwe. Nek dawuh watun sak dersane yo. Buang. Buang batange. Weh, truk. Hmm. Kok ora bali rene? Aku omong apa? Lah iya. Kowe mau ora nirokke ndara werku ndara to? Lah iya, muni piye? Ayo muni piye? Uang. Uang batange. Terus anggepmu kowe werku ndara napa piye? Akon aku ngono apa? Wah. Wah, wah apa? Cara tanggung jawab kok. Kowe iki ana wong tengok-tengok eh, mayit iki ngapa kok? Nyambut gawe, buang. Andake drawer kok. Yo yo yo yo. Oh. Uh, bagong ora ora ana wong ngerti wong aso. Gawe to. Gawe. Kusike oh, to lagi to to to. Gus niki lho batange Mas dinggah karo Petro. Niki lho dijajar kene tengok-tengok. Yung! Magorene. Nggih, iya. Us. Aku ngenteni tenono. Ya, ya, ya, ya, ya. Napa ta kowe iki? siji, ibu aku. Gong ora nglekar ning ngono ta, Gong? Ngantuk e. Aku kon buang e. Wah, sapa kon sapa? Ndoro werku ndoro. Angel lho, Gong, dagel ranggo wayang ngene iki. Iki iso membawa penonton ki mikir ning kono ki ngopo ngono lho. <laughs> Wo, ah, Den. Oh, wo. Pate sing nguri majeng karo. Wah, betete. sanggone wong nandur bakal ngunduh wong utang bakal mbalekake wong nyilih ngulehake neng kene papaning luaring punagi wah pirang-pirang sumpahmu kudu mbok saur neng kene anane kedadian padha perang kaya ngene mergo saka cangkemmu kowe gawe srana pendhawa memungsuhan karo kurawa dadine padha kaya ngene. Padha mentala karo dulure dhewe, mentala karo kakange dhewe, mentala karo sanak kadange kabeh mau seko cangkemmu. Ain ora oh, apa eh, Ayo kowe arep ngapa? Wah, kudune kowe modal. Ora wae. Ora modal. Wah, edan. Edan menungso apa? Modal. Ora modal. Ora apa Kling kling. Ora apa Kling kling. ora apa ayo ayo gage matna sastra jendran wateken aji jaya kawijayanmu hmm? kowe iso menang karo pate sengkuni bumi langit tangkep wah ora tak grayang mati kowe truk ngopo cewek mes aku awang ah, ngata angkara budi candula kok kaya kekuatan ngedapi dapi kok ini malah irungku disikut yuk kue kue kue kue ora apa-apa ora apa-apa kok nyebalek ke ora apa-apa Petruk setan ateh kon susuran panuswaning jajalan gege karepe dhewe. Eh! Bagong arep ngopo edan? Eh, Ampuh tenan, selamat. Ya. Gleleng tenan kowe. Ora ana sing iso ngalahke Ndara Werkudara kejaba mung menungso iki. Kowe. Kowe. Rai kok dimut. aja kok rai apa-apa taman. Gugu karpe dewe rai. Ora apa-apa. Ora apa-apa nggawa gaman. Ora wedi aku ditenono. Oleh ngedir-dirke. Oleh ngedir-dirke. Ora apa-apa. Ora tedas. Ora apa-apa. Ora tedas. Ngeten. Wong edan. Ngulesi raja masalah. Gugu karpeda ya Amok surah merata Daya merata imang ya pada Dan kok den loyo jajal dhewe kok. Ora apa-apa kapak-kapake. Iya. Nggih. Bagong piye? Dro. Dro. <laughs> Iya. Dro iki maksude piye? Padha-padha sengkuni ya ora apa-apa, aku ya ora apa-apa. Lah kowe dikapake sengkuni. Ora kapak-kapake. Ah jenenge ya ora apa-apa. Ha iya, aku kan muni Dro. amplok cengelmu lho Tru. Ya rasa nesu to ngono kok nesu. Oh, iki nek saya saya saya emosi aku. Ya ya wis. Aku ki darah tinggi. Tak eh. kon medene ora gelem darah. Ha eh, iya. Pedro, eh, nun bapakmu. Bapak sapa? Semar. Semar pripun? Kon rene. Saniki? Iya. Positif saniki? Iya. Saniki wonge? Ana wong eblek kok dijupuk ora. Apa meng nang kene kok. Engko nek nganggo iringan ki penabuhe kesel wisan. pisan. Dodok kesuwen ora kene cek nulis kesu singkat padat. Semar. Eh. Pripun? Sengguni tadi Senopati. Nggih, kula wis weruh. senggune tak antem ora popo kuku poncanaka ora terdas tak banting ora popo sampeyan lali jaman do rebutan lisah tala teng Sabtuarga biyen Kurawa isih timur Pandhawa isih timur lisah tala dibuang kalih Kang Eyang Begawan Wiyasa sapa sing isa ngrusak lisah tala nggih niku sing bakal duweni lisah tala Yo. Ning ora krasa nek ana lenga tala sing tiba ning Jlambrah Pertapan. Kurawa Pandhawa do mlayu sengkuni weruh ana lenga tala tiba ning Jlambrah Pertapan terus nggo gulung. Nggo gulung. Nggih. Gulung sak awak. Ning neng perangane awak e sengkuni sing ora kena lisah tala. Nggo napa? GON Medi Cantoko. Pedro. Nun. Medi Cantoko KI apa? Medi Cantoko niku kelek. Wis. Ngawur ora. Lah apa Pak Mboyo sing cetha kowe iki senengane? Ki jaman saiki ki tok nei tembung Medi Cantoko. Wis ora usum. Lho, ki luwih prihatin meneh, basa Jawa wis ora dadi DINGERTENI ana caraka data sakala pandhasane iki ora do iso nulis wis ora do hafal la iki suwe-suwe iki basa indonesia iki nek ora dijogo do dilangi mergane saiki muni cantike dadi sianci aku sing marahi basa indonesia engko ndak ilang meh dicantuk ki apa eh ning kowe kudu dopeni sastra ngono kudu dopeni ha engko sastra tak openane rasa kuwatir mang Medi kuwi wadidang. Wadidang ya apa? Lah, kowe kira dong. Takono Bagong. Wadidang ya apa, Gong? Silet. Cangkeme. Wak lolo ora. Tenan kok. Asli. Kuwi aku wis maca ning kamus basa Jawa, wadidang sama dangan silet. kula tak dupaki cangkemmu kowe iki trata ora. Ah jenenge kuwi kok pon jenenge klepon. Ya ora ana, silet. Wah. Rasa guyu wong sampean ya duwe kok guyu. Wah, bakong edan. Ora edan wong sampean ya ora dongdong kok. Medi Cantoko ora dong, wadidang ora dong. Lah nek iki paham to? Ngerti. Wah. Enggak, ini ku jenenge. Bentuknya kaya rupanya niki. Eh, gasmu. Ya, gue ini dapur. Hmm, pada kira ini wong tua, pada kira sini. Nggih riku niku sing boten kekeneng lisah tolo. Hah, riku niku nek mang coblos nganggo kuku poncanaka bles ngonten blerek munggah sengkuni kaya uncekan gedang hi Napa e, kong? Lagi mbayangke aku. Ya nek sengkune ora gebelat. Wis kene nek ra minggat tak ajar kowe. Kowe minggat to kowe. Wah, saya trocoh, saya trocoh ora. Tak padha karo nyate. Tak bingkeme to, plestre. Cangkeme Bagong ora. Nggon-ngono kuwi. Nggih. Petruk. Nun, belo aku. bar tok kapake. Aku ora apa-apa. Bedro, Nun. Goleki. Napane? Wah, goleki, kok aku ndak kleru. Aku ora sudi ndelokke. Ais, sandak kowe. Ais, yuk kowe. Ayo mesam mesem apa? sajake kaya mbagekke. Oh, sawora. Aku eh, arep tok kawakke. Aku eh, ora apa-apa. Pun riku niku, Den. Riki niki. Ngene eh, oh, ta astane. Ngono. Oh, gini. Hmm. Wis bener. Wis. Ampun salah lho ya. Ya ngono kawakke. aku arep ngawake tumung kula bapa ngakoso ibumu pertiwi sengkune wantek lelakonmu dina iki oh Sudara buka duren. Masa? Kan gak musim. Musim kok lagi ngembu kok le. Galo ora. Nyuwun. Nyuwun. Matur ndoro karo Sudara nyuwun duren. Nyuwun duren, Beb. Boleng Pak ya tere. Rako ngene ambune. Mati ya. Mati ya. Raup ah jijik becek. Raup tere. Ayo ah, ora. Aduh. Aduh. Kula tiang saya. Gula tiyang sae gula nyuwun gesang hah eh sabunan wangi aku ya eh. kok isa ya trek ngene aku digebek raine iki ha tak ambyur kali wae ha iya anu sentang senting. Latihan sae. Latihan sae. Lho! Oh iya lagi. Trau. Ngapa? Nana to. Ngapa to? Iseh ngono aku. Wo. Kari nang bolongan irung kuwi apa kok? cuthik. Ash. Gara. Ono, ngono nang nggon banyu. <laughs> Apik lho kok kaya andeng-andeng. Andeng-andeng matamu kowe. Kowe sing marai ora. Er, er, kula nyuwun gesang. Kula nyuwun gesang. Eh! Oh. Eh. duite diklocop karo Ndara Werkudara. Heh, hmm? modiar. Letheking jagat glaglaing bumi. Panusmaning jajalanat tukang tumbak cucukan, tukang ngeduturana ngeduturene wis kaya oncekan gedang. E. Modar ya, dos surak-surak olgane ngatingku. pireng dening Nata Ngastina. Bileng kang pamaning kloso jenar. Wes kapupuhing rana Madyalaga gugur madyaning Tegal Kurukasetra. Den klocop dening Sang Werkudara. Ngandha dadi hujat kang samya tumingal. Riwos nyomi danget pawarta bilih ingkang paman Wusidya madani Tegal Kuru Kasitra Hanjentung Tyase Ngastina Prabu Duryudana lumajar saking pesanggran manjing wonten ing pagulingan kekemul sesingep sinar pendirangan netrane tan prabeda kaya wong wong wis koncatan dadang penggalih ingkang wening ing batas namung kuwatir miwah ajri kelawan sanggya para pandhawa ingkang sampun wis nelasaken sanggya para kadang kurawa miwah sangganing senopati senopati negari ngastina sedaya ludes keles tanpa sisa Barandring mangke angen-amen ame galih sanata Prabu Duryudana Sigro kemutan. Ingkang putra Laden Asmana Mandra Kumara ingkang gugur madyaning Tegal Kuru Sang Mahatma Resi Warabisma. Adipati Karna ing Awangga Sang Begawan Durna ingkang romo ing Mandaraka ingkang pungkasan ingkang paman ing Plasa Jenar. Sedaya seda madyaning Tegal Kuru sigra mandhap saking pagulingan jumangkah lumampah sang duryudana manjing telenging kuruseda korneto kakiri kiri horet bumi prakembeto padula mangamba ambak lesus war pinusus wis entek sing dadi pengarep-areping duryudana kadang sentana sedulur wong tuwa kabeh ludes ana ing peperangan sing bungkasan paman Haryo Sengkuni ora kena dijagake wong tuwa kok cangkem. Anane kedadian kaya ngene mergo saka paman pate, Haryo sengguni, saiki wis ngunduh wae Pakarti. Wis ora ana wong siji-sijia ing ana kiwa tengene Duryudana. He, Pandhawa. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Aja mbok anggap kowe wis menang karo Kurawa. bagian isih cetha pocapane Duryudana isih cetha paningalku nggonku nyawang gelaring jagat eseming rembulan taunana windanana kowe ora bakal bisa ngukup negara Ngastina Ngendraprasta kukupen kukupen Ngastina Ngendraprasta yen wis ngorok ora duwe nyawa Duryudana iki, Gong. Ngerti ora kowe? Ora. Sing maju dedengkote. Nek cara penjajah mbiyen ya kapten tak. Kompeni Company. Heeh. Mm -mm. Iki dedengkote penjajah. Prabu Duryudana nek cara mbiyen kapten tak. Sing nyiptake lelo lelo mbok sing apik mulutnya itu yang bagus ayo ngaku mimbangane ora omong kok gong ora iki terakhir iki nek kaengko mati sapa duryudana kaengko wah pesta gong rampung perang ya truk rampung nek nek upama ditanggap meneh ha isih gelem Ora bakal ana rampunge kok ya. Heeh ya, heeh. Ning bengi iki endinge kae Duryudana makhluk angkara murka bakale sirna. Kira-kira karo gua mau mangan sik karo numpukke tenaga ya, Ko. Heeh iki perange bakale suwe iki. Heeh. Kira-kira menang endi, Ko? Aku ya Duryudana. Lho lho lho lho. Berarti selama ini kowe iki mihak Kurawa ya. Lah kowe iki ngejak totoan kok. totoan kiranya wang elek apik sing dijagoi tur totoan kira apik rokok wae oke okay. nek menang ndoro werku ndoro kowe mbayar aku sak slop udutmu apa ha udutmu apa aku sing murah-murah wae sing kretek terus sing murah iya nek nek menang ndoro dono mbayar aku sak slop udutmu mal bono lho ayo kowe jenenge golek bathi kowe Aku iki udud dalan kuwi sak pengidul kena dudut. Ku Malboro kuwi. Man melonyo cangkeme ha. Mbok sing apik tro kowe iki ora. Matur Dora Kresna ora omong bae. Yo. prajurit kong makuru kong so tetek kaya botol ing Petro nggih Sengkuni tekaning pati apa wis trontong-trontong ngestina ngetoni sinopati merga ngestina mangkari wong sak glintir ya kuwi Yayi Prabu Duryudana matur Ndara Kresna iya napa sing mangandikake niku kababar dados kasunyatan. Lho, tegese jumangkah galeah, galeah. Wah. Gegirisi niku. Wes ngusasik napa-napa le tindak. Sapa? Sinuwun Ngastina. Prabu Duryudana sajae limangsah ana ing peperangan kaya wis koncatan pengarep-arep. Ketitik wae tindake liwung kaya dene wong mabuk niku lho, Den. Kaya wong wuru, Werkudara. Wah. iki sing tak jagake. tatkala narepa kresna tantulsa amangga sang dyahutama yayi kula ngaturaken karaharjan rawuhipun mboten sah nganggo abang-abang lambi napa sing mangkandhake numpung kandhek wonten ing lair ora kandhas tekaning batin Kula sadadak nganggo mbagekke kalih kula teng mriki papane dudu papane wong tata krama, dudu papane wong unggah-ungguh ning papane wong perang. Eh sampun mulai ngaten. Sampun mboten saged nampi dateng menapa ing sampun kula aturaken. Mboten. Lajeng kersanipun panjenengan rawuh wonten Tegal Kurukasetra. Sampeyan wis suwe melu Bratayuda, kok dak takon apa wigatine Duryudana tekan Kurusetra? niat kula mengajar, deplok ndase pendhawa lima cacahe wis ngentekke sedulur kula wis ngentekke pepunden wis ngentekke anak kula kabeh mati enten Bratayuda ora iso dikukup kuwandane mergo saka pokal gawene adi sampeyan sing nang buri niku dina niki utang nyawa nyaur nyawa utang loro nyaur nyawa utang pati disaur pati Duryudana isih melek mripate isih cetha pocapane isih kukuh bako jangkae Pandhawa Joko ngukup separuning negara sakpro 16 sakpro 32 sedumuk bathuk senyari bumi Mangkukup Ngestina Gendra Prasna nek wis pisah sirah karo gembunge Duryudana Estungkara wayah petara jagat. Kula remen midhanget sabdanipun Nyai Prabu Duryudana teges anggen paduka sampun kelajeng lampahi Bratayuda menika mboten kandhek wonten ing margi nanging tetepa dipun temoho ngantos dumugi lair batos. Nyatanipun sampun kata peranganipun para Kurawa beprasat sampun ludes datan posisa. Sedaya sampun pejah wonten ing Bratayuda. kantun setunggal paduka Yayi Prabu. Ning ewas manten panjenengan mboten ngucireng ajurit. Ndodo lelampan menika kanthi jiwaning kasatriyan. Sapa sing kandha nek dudu ora duwe jiwa kasatrian, Sampun sampeyan rasa kok cangkem. Sampeyan rasa dadak mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Kula ora butuh wong Oceh enten Brutayuda. Sing kula butuhke sapa sing kira-kira iso dadaki keridane Duryudana? Werkudara, minggat kanggo piye? Kowe sing nyempal-nyempal kuandane Dursasana. Mbok sempal-sempal mbok ombe gedhiye. Kowe dudu menungso. Kowe iblis sing wajib kok singkirake saka lumahing bumi kurang ping langit. Wah, Duryudana. ora susah dadak ngluputke marang Werkudara neng kene dudu papane wong ngluputke siji lan sijine neng kene ditemtokake sapa sing bakal tekaning pati sapa sing bakal ngukup kemenangan bagus kuwi sing tak ajab kowe apa aku sing bakal ngatang-atang dadi batang gandul dasmu krasa lara ora iso tatu ning padha karo remuk jeroanku Werkudara kasantosanmu ngedap-edapi wah aja mlayu duryudana langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung melayu mlebu pengawat wah gila harwaku ninyen kowe mlebu droning banyu iki kowe bakale kalah terus piye sumbarana yayi duryudana kuwi wis wong bingung mula le matek jaya kawijenan guna kasantikan magut suraning driya ya ora tandes tekaning batin mbok menawa kanggo menepke salira banjur jegur telenging segara anakan iki werkudara yo mula sumbarana aja mbok tinggal sumbarana nek mbok tinggal mengko kowe ora ketemu karo ratu ngestina tegese ora purna lalakoning para pandhawa Retno. Ayo, aja kaya bocah cilik. Kowe ora ngelingi dilabui dulur-dulurmu habe. Dilabui bini sepuh. Ning bareng tekani ngendon kowe ngucir kaya cah cilik. Wah, mentaso. Duryudana tak enteni. Mentaso. Mentaso. Pedro. Nun. Sumbari. Kula niku mung batur e. Niki ratu sampean satriya, engko kula dunekke gelandangan mboten. Sing dawuh aku. Nggih. Nuwun sewu sinuwun. Aja kaya ngoten to, niki niku panjenengan niku rak duwe tanggung jawab gede to. Wong wis dilabuh karo dulur-dulure nganti tekaning mati kok. Panjenengan wis dadi senopati pungkasan kok malah njur jegur segara anakan nyilem tanpa ngetok-ngetok niku Uh, mengke sampean disoraki kali kawula sampean, disoraki karo prajurit sing sisa-sisa sing durung tekaning pati, nek Ratu Ngastina, ratu sing jire getih wedi mati. Weh, wah! Den. Metu iki Bagong iki nek nggo plinthong tak plinthong kok. Eh, golek kali ra entuk-entuk eh. Ngopo, Gong? Ngekom Medi Candraka. Ngekom Medi Candraka, Medi Candraka ora. Wis saisane nglakoni ora. Ben dinggo jerum Ratu Ngastina. Tak teleki, Truk. Wah. Duryudana. Wow. aja kaya cah cilik Duryudana Kurupati kakangku nalika semanten ing batos jerih kelawan Sang Werkudara parandening mangke dupi midhanget sumbaring kengrayi jadi pati Geng Randu Gumbolo Sigara Lonen mentas saking toya Sang Duryudana panandring mangke krana badaning Sang Duryudana sinampiran ganggeng rambut lan sak pinunggalane galeah, galeyah nganti kaya yaksa Sang Duryudana wae kacakmu gembelo sirahmu. Aku njegur segoro anak anura perkara wedi. Nanging mung meningake pikiranku supaya iso tumanjem gonku ngempake jaya kawijayan. Le, cah bagus. Tampan ono gadane kadangmu ngestina le. ngomong. Kowe iki nang isor ngebok kok bokonge ketok. Delik kok kon ngusung godo. Tandae lho. Ya ya ya ya. Wo. Dalem. Gadaku rene. Tenang. Teng pundi? Semendhe wit randu alas pinggir Tegal Guru Kasetra. Kulon rika. Yo. Gong, eh golek sewan truk le. Enggak ngapa? Ngusung gatane Ndara Werkudara. Kowe iki gelem ora? Didhawuhi Ndara kok dadak nyewa truk. Iki nek iki ngabekti ora kowe? Kena Ndara nganti susah, samplok mencelat kowe. yo, yo, yo, yo, yo. ya. Oh, reke reke ngleleng iki. Nah, dan bensinnya jangan nangkri. Buk, ngono, doro nesu tenan. Mangkat. Nun, mangkat. Nggih. Kok ming melaku le tekan ya apa? Melayu. Sikile nggo ngapa? Sikile nggo ngapa? Mudar kowe. Masuk, Pak Eko. Sikile nggo apa? Wah, ora mlayu gak gecek sira Keh! gedhe iki lho. Kalah cacak menang cacak. Dusung ndak ora rampung. Ora mung. Apa tenan sumpah yakin. Wo bahwe ora. ya ora ana wong rene ya. Aku rene. Yo wis. <laughs> Wong bocah kok jengkelke lho. Ngapa? Butuh apa? Iwangi le. Kuwi iki ya gotong royong ditibake sike, terus dusung waloro ngarep buri. Oh iya. Arep arep nibake piye wong tak usung ora obah e. Go. ana rapi ya to? Oh iya. Gong, eh kuwi pusaka e. Are tok mbrokke. Ngono nek kuwalat tak sandange. Oh iya. Siap, Tru. Heeh. Mm -mm. Piye, Gong? Pedhote. Eh. Tiwas mempeng. Aku godo rujak pola kok tak duro rafia ki cara ngedita. Saya tanya le tukang sumur. Ya. Yeah. Kok iki? Ya. Nek ndoro werku ndoro menang, awak dhewe melu maju ya, Gong. Rung karuan wong menang ki maju. Lho. Tarik tambang kae menang malah mundur. Oh iya iya. Iki iki iki ade menang iso ngembrokke gada mundur. Heeh. Yo siji, loro, telu. Ucang mesti le ayo, Gong. ya baklah. Ya ayo, mungkin sembrono. Ayo. Ayo tra, ayo yo nare. Ya. Ye, obah we ora to. Kowe kandhani ngeyel. Gareng, gareng, gareng, gareng. gareng ki tambahi tenaga mung sithik banget ya. E. Ora termasuk nambahi tenaga ora yo. Ya, iki, iki digawa. Ya. Iki taline. Ha, kok putih? Wis to meneng wae. Yo reng yo, yo reng yo, reng yo, tarik yo, yo. Petroi. Truk. Gareng lho aku lho. Reng sing ditarik iki kolore Bagong. asem isin aku wah mula kok katut jarike ora nyadinggo piye kui nganggo kok isih mentelos ngono karang supet eh gak rata rampungi yo kowe ngarep gara-gara melu ya iki jenenge kerja sama. karo kentekke wektu mm -mm. yo yo ya tra yo yo yo yo gong sik sik tanganku lung bener gong dipenerke tangane ah iya yo gong yo ayo kong. ayo, ayo.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 ya terus terus terus terus ya terus ya ya ya ya ya ya ya terus waduh waduh waduh waduh waduh iki pusaka nek seneni ndara perkudara kowe lho ben asare data ada sing kon ngangkat ono lho ono Oh, ngisor kowe kek ana kayu apa-apa men iso glindeng, heeh, ah, tak kayu. Wes wis ado gampang saiki yo. Ha ah, yo yo yo. Yo terus. Wah edan apa iki aku nganti metenteng iki lho. Lah ngangkat nganti metenteng ora. Wedruk nggih. Wah, abote ora umum. Wah. Duryudana kakangku ayo ngecak pirang dina kowe. padha digdayane sebab padha-padha diburei lenga tala nggih ning ana perangane badaning Yai Prabu Duryudana sing ora kena lenga tala tembuti pilingan kiwa pilingan sing kiwa iya lah dadi kae nek dituthuki karo Werkudara ora apa-apa ning anggere nuthuk pas pilingan kiwa mesti Duryudana rubuh terus Kowe mlayu-mlayu wong ubenge sing do perang kae karo muni. Pilingan ki wa utawa ping wa, ping engko ndak kunangan. Oh nggih. Ping wa. Ping wa. ngoten mawon sing pilingan, pilingan. Piling, lingwa, lingwa, ling Ya sakarmu pokoke caramu piye? Nggih. Kalih Bagong ya? Iya. Nggih, ngestaken dawuh. Saniki. Iya saiki. Lengo. Waleng kuwale. Kuwale. Aku kuwale we nekat kok terus. Ha iya. Lengo. Lengwa! Ayo toh, Gong. Ayo. Wong nek apa jenenge nek wong nyolonge jenenge apa, Gong? Maling. Maling rutek rame kok nengen ya minggo ngiwa, berarti Lengwa! Lengwa! Lengwa! po. Leng po. Ora kleru lho, Ora. Leng Piwa. Aduh. Leng. Lengwa! Cuk. Hmm. MUMET mecahe. Heeh. Sing SRO men Ndoro Werkudara krungu men kelingan nek sing ana nek iso dipupuh pilingane sing kiwa. Truk. Apa, Gong? Nek MUMET mecahe sing dikoyok apane, Truk? Gegere. Pilingan, ngono ta, Truk? Heeh. Pilingan tengen ro pilingan kidul. Aku karo wong goblok. Kono minggat kono. Ya ora ngono gong ora njur nesu ngono kuwi. Pilingan ki. Wo, berarti sing dikoyok pilingan ki. Wo. Leng po. Leng po. Leng leng. Ora kompak kok blas ora. Thank you. jroning andon pupuh ulah godho nalika semanten para panakawan saya sora gane wawan pangandikan satemah ngemutaken sang werkudara bilih Amung pilingan ingkang sisih kiwa ingkang datan kaburian lengotala tanggap sigra sinampluk punanggata dawah wonten ing bantala den tatap Kyai Rujak Polo gletak sang Duryudana oh Saur ana ngarepe sing gawe jagat tak pupuh bilingamu kiwa kowe ngadang-adang ora iso nglawat wah sambata we duryudana warkudara ya kowe iso gawe sengsara ning ragaku Aku mbok pupuh godha piling aku kiwa gletak ora duwe daya. Ning kowe ngerti ya cah bagus apa mbok anggap kowe menang. Ngerti apa mbok anggap kowe unggul, kowe ora menang, kowe kalah. Mergo kowe ngukup negara sing wis melarat. Kowe ngukup negara sing wis ora duwe apa-apa, tak ngguragat perang. tak go seneng-seneng tak go rupian-rupian negaramu wis kere mengkari ngopeni wong lulo ora duwe bapak ibu sing do mati ana ing peperangan kowe ngopeni rondo-rondo sing wis jompo sing wong tuane utawa bojone do mati ana ing peperangan apa iki mbok anggap kemenangan apa iki mbok anggap kowe unggul kowe kalah kowe kalah cah bagus kowe ora menang gonmu ngakoni perang kanthi pawadan kowe jejekake kautaman lan kabeneran utamamu nggon apa utamamu nggon apa cah pengung kowe ngaku satriya utama selagine getihmu wae ora getih utama getihmu kuwi getih karam kowe getih sing najis mergo kowe dianakake saka gua garbane ibumu sewijining ibu sing seneng ramban-ramban apa mbok anggap pandhawa lima kuwi anake pandu widudu apa mbok anggap pandhawa lima kuwi anake ratu ngestina prabu pandu dewayana dudu pandhawa kuwi anake dewa pandhawa kuwi anake dewa pandhawa lima bapakne dhewe-dhewe dewa. dadangmu Puntadewa kae anake Bathara Darma. Mergo mbokmu nawak-nawakke awak ning ngarepe Bathara Darma. Kowe kuwi cah bagus. Kowe kuwi anake Bathara Bayu sawise Bathara Darma marem gone ngisep sarining kanikmatane mbokmu. Mbokmu tawa ning ngarepe Bathara Bayu terus anak-anak kowe. babubar kuwi Bancur tawa Neng ngarepe Bathara Asmara wekasan anak-anak si Janaka dadi mbokmu kunthi nek ning donya gebong wadon utama Neng kowe ora ngerti sak tenane ibumu kunthi kae wong pelanyan ibumu kunthi kae wong wedok sing seneng ramban-ramban katresnan ibumu kunthi kae wong wadon sing seneng tawa-tawa katresnan, tawa-tawa awak. Dikekep wong lanang kene, pindah kono. Dikekep dewa iki, pindah dewa kae. Mbokmu kuwi. Mbokmu kuwi wong wedok sing murah awake. Wah, bajingan. ah bagus wah wis arep modar isih ndeder dosa Wah, tak asap watu raine nganti nglothok kabeh. Nganti ora wujud menungso. Iya. Werkudara. Sing sabar ya Yayi, pancobanane ning jagat iki pancen maneka warna. Duryudana pancen wis ditanduri rasa gething keburu sengit kalawan para Pandhawa nganti ora iso dielingake nganggo cara apa wae. Selagine wis arep tekaning pati, wayu ucape Ndrewili kaya wong wong ora weruh marang dedosan. Kabeh pakartine bakal disaurana ing jagat. Sarta ana ing Janaloka utawa ana ing Loka Baka sesuk. Yo. Jroning nyaurana ing jagat Duryudaksan 100 taun suwene dirubung singgat, dirubung cacing lan sak piturute. Nadyan ngatono wis tekaning pati ning awake digrogoti dening singgat lan cacing dheweke bakal ngrasakake lara suwene 100 taun. Sawise kuwi isih kudu nyaurutangi ana ing loka bokong ngarepe Gusti Kang Maha Nasa. Wah, iya. Yayi. Sura Sudira jeneng Kang Ret. Suwah brasa tekape kula Darmastuti Rahayung sami makarya. Rahayung samya pinanggih. Angkara murka wis ilang saka lumahing bumi. Muga-muga wiwit dina iki nganti sak teruse ora ana ingkang tumindak angkara murka ana ing bumi awake dhewe iki. Yo.